rapidinho que eu fiz agora aqui, pode pá? Tá valendo? Já é. Não é rapidinho, pode parar. 45 segundos. Vai! e aqui, uma putaria do caralho. As novinhas tá demais, o baile que elas vai. Ela leva nos natural sentando com a bunda, com a bunda ela cai. Ela toma balinha junto com tequila e agora ela dança e não quer para mais. <laughs> Carai. Carai. Senta na pica, colocar de balinha, se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha, se envolve nesse clima. Depois que já vi, santa a putaria. Você já com casa, amiga. senta na pica, colocar de balinha se envolve nesse clima. Senta na pica, louca de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que Amiga! Amiga! Amiga, segura, pelo amor de Deus, eu tô muito louca de balinha. Tá na pica, fala tá de balinha. Ah, tá de balinha. do carai, as novinhas tá demais, o baile vai que elas vai. Ela leva nas alturas sentando com a bunda, com a bunda ela cai. Ela toma balinha junto com tequila e agora ela dança e não quer parar mais. <laughs> Carai, carai. Senta na pica, local de balinha, se envolve nesse clima. Senta na pica, local de balinha, se envolve nesse clima. Depois que já vi, senta a putaria. Você junto com as amigas, senta na pica, local de balinha, se envolve nesse clima. Senta na pica, local de balinha, se envolve nesse clima. Depois beija tu casa, amiga. Amiga, beija tu casa, amiga. É segura, pelo amor de Deus, eu tô muito louca de balinha.